А, това вечер очигледно веки гледате. Темата е книгата на живото. Книгата на живото, кой ще, за кой ще пишува в Библията. Дали твоето име е Тамо, у книгата на живото. И кои трябва да бъдат нашите постапки от насование, ако твоето име е у книгата на живото. Първо прашение, за всеки ден от тук, колко сте сигурни дека Твоето име е запишано горе на небото? Има един. Има бой. О, добре. Знаете дека като се случва не по автоматизъм, затоа што сме се родили у Македонија и сме у православна земја и държаме ги сите адети и попаляме свекички по празници. Ти не е отделата да не би некој да се пофаля пред Бог, тук е по милост спасението. А тази милост се прима при покаяние и вера в Господ Исус Христос. Господи, прости ми на и грешния. Изми ме со кръвта Твоя. Верувам дека Ти умре на кръста за моите грелови. Сакам да те следвам. Дойди да живееш в моето сърце и чувай ме от дявола да всекаква друга работа. Фала Ти за спасението. Едностанна молитвичка. И автоматски Господ ти гарантира ако ти продължиш да одеш целия свой живот, да го следиш, дека твоето име е там. и то очигледно не секојаш и мора да биде, да остане там запишано. Верувам дека повеќето од вас имате запишано, запишано, видено вакви дебели книги. Да, Гоки погоди. Тука да сум и аз. тука да са сите оние кои Шо допред во 2003 значи о, пред 10 години 11 се на обичен телефон на Телеком, така може да мислите. Я го чувам чисто от това да надявам се един ден, ако даде Господ евангелизация, па ке пущаме писменце на секој, има ги адресите. По телефон не може да ги пуштете. Ама по адрес има и адрес знати. А, така. А втората работа е, зато шорта е много девел именик, па сега трябва да въртеш паситни букви. Па и аз си правил за тия по-битните луги на времето, съм си запишувал мое имениче, за да си ги найдам. Кой каде тия ще ми са по-битни. И то луги се преселят, луги починат. Всекакви работи, па можеш да шкърташ. Улици си сменят. Именик. Нали? всекакви е работи. Остър на прашението. Дали твоето име е книгата на живота? Да. Много е едностарно звучи. Нали? Yes, да! Моето име е Танука, аз така, ама... Айде да разгледаме някакви нали, работи. Ако твоето име е книгата на живота, тогаш трябва да бидеш човек, ще евангелизира. Филипяните, четвърта глава, втори до четвърти стих. Павле Сборова вика, ние ви речели, я замолвам, нели? да осваняте преколнувам като клетва, туку заколдувам те, молам те, направи. Я замолвам Еводия и я замолвам Синтихия да бидат едномислени во Господа. Сепак, те молам и тебе верен другаро или соработнико, сотрудниче, Помага им, защото со мене се трудеа за Евангелието заедно со Климент и со другите мои соработници, чии имења се во книгата на животот. И одно после тоа продолжува најпознати стих од Филипијаните 4.4, шо веро повеќето од вас го знаат на памет. Радувајте се секојаш во Господа и пак ќе кажам, радувајте се. Значи, читаме го у контекст. Защо да се радуваме? заради едно предходното напишено с големи букви. Чищо имения се запишани по книгата на живота. Радовете се отивате много пари банк. <laughs> Не. Радовете се отиваш най-голяма кука. Не. Ти имаш най-добро платена работа. Ти имаш най-обава гардероба. Ти имаш най-обава кола. Ти си най-здрав, ти си най-силен. Тия работи може и никой няма да ги имаш и никой няма да бидеш. Може. Писмото не охрабрува кова ще и е, е миня се в книгата на живото. Радовец. Патен, забележувате ли, е вода и Синтихия, нека си две жени, които са били соработнички, сотруднички на апостол Павле у евангелизацията. Нали така ли, Те молам и тебе, помага им ним, защо се трудя во Евангелието. Заедно со Климент и со другите мои соработници и тия две жени биле соработници. Има некъде дискриминация. А, извините, вие сте жени. Втора клас. Малко натъмно. А защото толкова това се случва днес много църкви, много деноминации. Жените! Малко на страна. Жените от една страна, мъжите от друга страна. Има се случайно. Е. И има още да продължа да се случава, че ви кажат. Аз прошей тази по-детална. И ни струмица ки ви кажат. И на други места така и да отидете. Дискриминация, падне от това време, когато са били робови, от това време, когато културата и контекста на времето, на цивилизацията е било такова, повика моите сътруднички. И що завържуваме дека тия 200 работнички имале некакъв конфликт, недоразбирание между себе. Еурек. Откриме Америка. Дека и тия луѓе у тоа време не биле совршени. И тия луѓе у тоа време имале недоразбирање. Не мислем, тоа е нешто измислено у Македонија само. Дека тоа нешто било само тука и нас, не било баш така. Толкова много ще се разправяме, Павел вика, замолувам ги, преклонувам ги, дебе, смирите се, бе, разберите се. Ало, нищо от тия ваши причини, за кои ще вие двете се разправяте и спорете и мислите дека са толкова големи, не е поважно от това, дека вие двете заедно с Климент и с мене сте запишани у книгата на живото. Може ли нещо да биде по-важно? Ама на, тук на земята знаеш колко ли се чинат големи работи. Нали? Знаеш ли тази шори? Знаеш ли тая какво ме погледна? Знаеш ли що ми направя? Верувам, не е фер. Не е правилно. Далеко то, дека, било кой да оправдуваме, не е фер. Не е правда и мало и ги има, не е да разбирание и мало и ги има. Ама сети се, ако той е твой брат или сестра, ако е некое чието име е запишано в книгата на живото, трябва да кажем айде да пробваме да средиме работата, айде да се опростиме, айде да се радуваме у Господа. Инако, споровете ги бъдат много по-важни, много по-големи, отколко не знам какви или се други работи. Една от причините, не ви кажа зашо, сакаме да одеме, може тук, Сакаме да одеме у петок, иако сме одили и предходно неколку пати. Даниела имаше сон. Извини сърцяните праша. Ама аз имаше предходно еден таков печаток, исто така, дека нашата сестра Астерия, што ја водеше Евангелска црква, кај што сум се обратил и некој од вас, починала. И е, затоа сакаме да отидеме предходно, пак още еднъж да заблагодаряме, и аз лично, нашата фамилия, верно и повече некои от вас ще я знаят, да, да кажем, ние те благословуваме за доброто. Да, не беше се идеално. Да, много от причините ще бяха направени не бе уред. Ама опростуваме, не? Да, много по-важно е да, да сбор за некои, че ще име, надявам се, останало запишано у книгата на живота. Господ знае мое и аз да го правям то противен дух, по Христов дух. Така да одеме да носиме поздрави, одеме да... Може ли да си изпратим за останем път? Може ли? Стар човек, все може да се деси, не? А, така. Колко луѓе кажа, дека тук са сигурни, шо са сигурни дека нивното име е от книгата на живот. Другите не са сигурни. <laughs> Значи, защото пишува долу е евангелизирай. Ако ти си сигурен дека твоето име е у книгата на живото како Еводия, Синтихия, Павле, Климент и другите рекуп анонимни соработници, што таму не са спомнати по име, ама Господ ги знае по име, оте он си ги знае своите овчишки по име и ги вика Амин. го знае Сунчица. Да. Он го знае Зоки, он знае Милчето, он знае Моника, он го знае Мичо, он знае Ангел, он знае всеки ден, който е спасен и го вика по име. Да не ви именувам сега и аз сите, да прозням. Ке ми трябва книга како по телефонски поред, за да прозням. Ама природен плод на тоа дека си спасен, ке види, сакаш и на другите да им кажеш. Сакаш да споделиш радостта на спасението. Сакаш, не можеш да го чуваш, не можеш да го държиш за себе с кокотката и сакаш да видиш да кажеш и на другите градове, и на другите села. Секавате се Христос, одеше и вика, ке отиде до другите градови и села, затоа за затоа сум испратен. Колко сме ние Христос? Спасени? за да идем да разкажем и на другите да. поединци, градови, села, места. Ако ти си спасен, ако ти си сигурен дека твоето е имал книгата на живота, що правиш? Молиш за него. Светочиш, молиш, даваш литература, евангелизираш, оди напред. Откровението 20 глава, ева ви причина защо трябва да евангелизираме. 20 глава, 12 до 15 стих. Вели, значи, патер за ние што не се прочитале книгата, Библијата. Откровението е последната книга. Во е предпоследната 22 глава, там ходова и 21 22 глава. Вика, ги видов мртвите, големи и мали, како стоят пред престолот и се отворија свитоци, да не речам книги по модерно време, јазик, и друг свиток се отвори. Книгата на животот. А на мъртвите им беше судено според оно, що е запишено в свитоците според нивните дела. И морето ги предаде мъртвите, кои бяха во него, и смъртта и адот ги предадава мъртвите, кои бяха во нив. И всекой беше суден според своите дела, а смъртта и адот бяха хвърлени во огненото езеро. Това е втората смърт, огненото езеро. И той, кой не беше, не беше запишен во книгата на животот, беше фрлен во огненото езеро. Тај кој шо нема да се најде неговото име. У книгата на животот, таму горе на небото, на прозивката, кој ќе дојде пред Господ, не ја са Библијата вика, ќе биде фрлен у огненото езеро. Страшна работа. Зато сакам сито ние кои што са сигурни за себе си, да имат истата жар, истата желба, да нашите близки, сакани, комшии, приятели, роднини, колеги, познати и непознати, на който можем да им кажем, да ги евангелизираме, да им кажем, луѓе, ако не се покаяте, ако вашето име не биде запишано горе на небесата, вие сте изгубени. Некой пат може ли ви се има случайно да прамо на некој си погреб на човек, може ли мало дете, може ли болен човек, може ли, за да утешите фамилията и да кажете, о, не се секирай, да сега са они на по-добро место. Немойте може да биде лицемерна лага, за кой ще един ден ти отговаряш. Сакайки да ги утешиш тия, кои ще плачат, не си ти, тук Бог е тай, кой ще определува, а Библията кажува сите, ония, кои ще го немат Христос са изгубени. Ония, че ще шуминя не са запишани, са изгубени. Ке бидат хвърлени у огненото езеро. Ако си сигурен дека твоето име е запишано, по книгата на живота. Па дай живот на другите. Кажи им, предупреди ги. И аз вече това го имам повторувано много пати пред некој от вас. тай кой ще као биш комунист сумнеше, Господи, има ли пеко? Приказки ли са то. Заплашени на мали деца, Ай покажи ми, дали ти има тебе, ай покажи ми дали има пеко. Не ми посъкувам, ама ако сте такви, како Тома, како мене, сакам да изпитам, за да се уверам, да видам подсърст. Господ ми го покажа пекло. И виде дека е гнасно место на кое ще е ужас и да се приближиш от озгоре, къде ще ме нанесе от духа, така да кажам. А камо ли да видиш, доволно ти е оно, верувай ми, доволно е оно, ще опише в Библията, не можеш да го изкусиш, да го видиш, да го помиришиш, да ги чуеш пискотниците на тия кои ще се бреме на душата що се осекеш от тази момент скрешено. Не може да ви го опиша, блогер. Не знам, най-голема що ще мислиш и ти, ти ще отнатре. От този момент Господ ми даде да усетам, що значи мака и да речем, и аз отдалеко, какво ги гледам там от тие огнени реки, какво да речем, и пискотници на сите тия долу. Към, доста е, Господи. Знам, верувам. Не, я не съм верник. Я съм некој ще виде, ще изкуси, ще почувства. И съм речел на всеки, на кой ще ќе имам прилики, го повторувам много пати. Ма досаден да видам, нека да видам досаден, ама нека първо на църквата, да ја кажем. пеколо, огненото е за реалност, Всеко чие име нема да биде запишано в книгата на живото, вика Библията ке биде фърлен у огненото езеро. Ако ти си со сигурност на спасението. Разкажуй. Не окри. Не окри. Разкажуй. Нема на свет, реноме, углед, а, ствар поважно од душата на еден човек што ќе загине заради тоа што што ќе помислат, што ќе кажат и јас сум нововерец, нововерка, бла бла бла. Етикета голема, тешка. Од тоа, од вредноста на една душа. А преко тази душа кой знае още колко това може да ви достигнати. ти го. Ако ти си спасен, ако твоето име е в книгата на живота, дай това да биде видливо. Дай това да другите го усетат. Дай да видиш благослов. Ти си благословен с цел да видиш благослов. Ти си запишан, за да и други доролечкаш, до Господ, отнесеш, предадеш животите да имат променети. Дай Боже. Господ нека не благослови. Запомнете го. Ако твоето име е в книгата на живота и ти викаш да, дали, да, тогаш евангелизирай. Следното нещо ще сакам да го запамнеме. Дали твоето кни... а, име е в книгата на живота? Да! Не ли толкова лесно ви кажа, да! Ама айде да го потвърдиме с живота. Радови си. И аз мислям кажа, кај много християни таа радост на спасението спласнува. Минат 5, минат 10 години, минат 15 години, минат 20 години и луѓето се како <laughs> издишани балони. Нема е радостта на спасението. Е, па те на другите дадеа, на мен на дадеа. Е, сега па те там некои си нови стигнале пред мене. Е, шо и да е, или нещо, некој кажал, па и пастор ке греши некој пац, не ден не кайки, не намерно, нещо от твоето очи що не е какво ще трябва, какво ще очекуваш. Е, и радостта на спасението. Се, а, почнем да... Е, тук е, да издишуваме, да. Тук е да се охрабриш у Господ, да се подсетиш. Кой беше без Господ? Е, стално викам, какво ще беше, ако не беше Исус? Ке ме имаш ли още? Каков ли ке съм бил без Господ? Ау! Искрено да ви сакам, да, ви кажа, не сакам некој път да помислам сам. Господи, как ти беше аз без Тебе? А кај ќе видиме днес со Него? Не само кой съм аз, што съм аз, што ти се направи, кой си ти за мен. Пазите ги, што вика Господ Исус самио, Лука, 10 глава, 19 стих. Каде е твоята радост, како верник? Што е лошо, стварно те радува, не, прашињата. Лука 10 глава 19 и 20 е ви давам власт да газите на змии и на скорпи, на всекова неприятелска сила и нищо няма да ви напакости. Но не радовайте се на тоа дека духовите ви се покоруваат со големи букви. Туку радовайте се дека вашите имиња се запишани на небесата. Алелуја. Некој алелуја да каже. Радост. Радост. Говориме за радоста. Вашите имена се запишани. Да, имате власт. Демоните да бегат от вас. Болестите да бидат изцелени. Проклествата да бидат скрашени, Мъртви да възкръснуваме. Слепи да гледат как ще Господ Исус правиш. Ама, все е тоа, нищо вика Господ Исус. Успоредба со тоа дека вашите имиња се запишани горе на небесата. Ајде гледаме со Христовите очи. Нели ние пуно пати сакаме отнемеш толкова помазание. Ле, защо службата не преоди? Защо някой ще носи не, не е било? Защо? Защо? Господи. Е па тай брат или тая сестра или не знам що. Радувайте се дека вашите имения се запишени на небесата вика Господ Исус. Алелуја. Прво, како верници да ги гледаме тежината на стварите, како ще ги гледа Господ Исус, да ги ценеме работите, како што Он ги цени, вреднува. А второ, хайде да си бидем искрено. Искрени, лъла, искрени. Къде е твоята радост? Да си видиш искрен пред себе, е, не мора на мен да ми отговаряш. Шокът ти израдува най-више утре. Бинго, ново работно место, кола, наследство. Бе, може би някой да се жене, маже. Не ли? Айде да си бидем искрени. Е, а Исус вика, от тази радост многократно повеќе треба да се радувате на тоа, дека вашите имиња се запишани на небесата. Дори не толкова самите чуда и знаци, иако ние ги посекуваме и трябва да ги има. Знаците са потвърда на Евангелието, потвърда на служителите, потвърда на помазанието на Духа Свети, потвърда на Божията любов. Фала на Господ за Неговата добрина. Не е от нас, не може да ги произведем. От Него. Е. Ама, много по-важно е. И мало не мало <laughs> значи, остануваме ние верни. И от добро и от лошо. Остануваме верни, Господи, за затоа што моето име е тамо напишано. Ако ти си стварно некој чиешо име е запишано у книгата на живота, горе на небото, радуваш ли се? Колко е забележила тази радост? За жал не е баш толкова много, окей. Okay. а, да, а трябва да ви е заразна. Тая радост да направи да ги привлече другите луги да сакат да се заливат у Христос. има нещо посебно овај човек. От какво повърва? Нещо повеќе. Нещо по нели? Не, Да го мир со Христос. Радвайте се нека вашето имиња се запишани горе на небесите. Алакум! 3.17.18. Айде, Не ги носи начините. Дори... А, така, айде. И, и плод. Ай, аз го прочитам, аз го прочитам. Макар и да не и прочите и смоквата и да нема плод по лозите, макар и маслинката да не да откаже и нивата да не даде плод, макар и за се от трудото, па и рога, то. оборите да нема, я си тогаш се радувам Господа и ќе се веселам во моето спасение. тогаш ке се радувам во Господа и ке се веселам во Бога на моето спасение. Алелуја! Човек кажувато, дека спасението не зависи од околностите, од тоа колку е место полно или празни джеповите, или има облека, или има имот, или нема имот. Тоа е земна радост. Оно што луѓето го викат, срекичка бе, а, срекичка, банално се. Банално се, ма не знае колата. Да, ма, благословите од Господ се нешто ново по-возвишено. Твоето име е запишано на небесата. Може ли човек да избрише, да каже, а, извини, заема не може. Значи, други може, заема не може. Да беше тук на земята, може и кефаля някоя книга, шушмуш, хакери, и брише там. ли? Ке се обида, арно, ана, три точки. Не може, че Господ. Няма как е райка Господ. Що е пишана? Пишано е. е От неговата рака никой не може да ги отме неговите. Ама неговите кунопати, ако жил, неговите за жал може да му завъртат гръб. Неговите може да го затвърнат сърцето. Неговите може да похулат на Духа Свети. Неговите може да... Дай Боже да не се случи никой. Твоето име е запишано в книгата на живота радвайте се, милови. Радостта е като да се опущиш с вера в Господ. А, препущам се Твоите раци, Господи. Радост ще ми иде от земята, от околностите, от болестите, от здравието, от сметките, от наследството, от бла, бла, бла, бла, защото се да нареда, Иде от Господ. Радост в Господа, радост в Бога на моето спасение. Леко ки помислям, какво съм, Каков ме наве Господ, какво ме промени, каков ме направи и кай всеки ме носи. Хвала yeah. Господ. И шо всеки ми даде, и шо се ми е дадел, и шо всеки ми благослови. Големи работи. Ако твоето име е в книгата на живота, скажете ли се Давид, пееме пуно пати ба, Псалм 51. Чисто сърце дай ми, Господи, и обнови го духът по мене. Да ви го кажем контекст от значи, 10 до 12 стих. Вели, создай чисто сърце во мене, Боже, и дух вистински обнови во мене. Не отфърлай ме от своето лице и от свети Твой не отземай го от мене. Врати ми я радостта на спасението и със своят мокен дух зацвърсти ме. Некои луѓе буквално трябва да се могат да кажат, Боже, прости ми. Не сумеки радост, радост, не изгубя радостта на спасението. Боже, дай ми апостол на радостта на спасението. Боже, освести ме, отвори ми ги очите за това, що се и аз презирам, защото се занемарувам и заборавам, дека ти си направил за мене. И нека да со истио аршин ги гледаме за това новите, аз от нек ни беше спомнал на некои. Такви ќе дойдат луѓето от свет. Грешни. Грешни не са съвършени. Няма да бъдат като тебе и като мене. Ние често пъти сакаме едно рибката в пания и още додека там на вадицата, Тавата, тавата и чисти, чисти, чисти. Да, е. да, чисти муш. А она може клап да падне от вадицата и да си отиде до половина очистена. А ние тавката спряме. Тя пръшиме право, не Трябва ни. Трябва ни на някой. Айде искрено да си помислим, Господи, ако сумя е стая, Вика, знаете, няма, не мога аз да прозивам. И ти, и ти, и ти, спокаяте. Трябва всеки да си размисли. Господи, брат, ми е радостта на спасението. е радост, е радост. Вие луги не първо пати джан сбор. Радост, радост, радост от Духа Свети ни трябва. Стошо, радостта покажува дека ти му веруваш на Бог. Секирациите покажуват дека не му веруваш, дека си мислиш, и аз трябваше да имам контрола, и аз трябваше да ги знам работата, и аз можеше, ама не знам защо не е случи по моя. Разбираме И аз себе си се пак по наплати. И викам, Боже, просто ми. по-ново я пърша да се секира, вместо да ти верувам. Разбирате? Неверие место вера. Сомнеш место вера. Секирации и грижи место вера. Какви да се работите, бе, Господ нема нищо невъзможно за Него. Деца ли се упрашени, пари ли се опрашени, нашето здраве ли е, днината ли е, минато ли е. Господ може се, нема нищо невъзможно за Него. Затова, като трябва некои, да си размисли, ми нас радостта на спасението, Господи, дай ми. Човек е ми 8-10, дай да видам. Милче, ти си там. Радостта в Господа е нашата сила. По радостта е силата. По радостта разсмян. И други дигите се разсмяха. По-лесно е, когато си радосен, Некога леташ, летеш, чекориш 10 сантима над земята. Различни са работите. У радост Господова. Радост от Господ. Това е нашата сила. О, леле, ако стварно го имаш, твоето име, сигурен дека се запечатано горе на небото. Радвай се, биди един заразен, радостен християнин. Не, кисел с кисна ти. Не, не. Не ли? Кажи уф, спази. На лева нога е. кажа, че да кой е Ванчо Кел? Урадост. Що беше правото? Ако нашите миния се запишем в небето, ще трябва? Що беше второто? Ако нашите имения са у книгата на живота, да се радваме. Ами третото би било да останем от светост. Ако знаеш дека твоето име е запишано в книгата на живота, жал ми е дека вака лошо изпагат буквите, пред да се гледа, а я за тоа и малце, вика две-три минути закъсна, ще да бидам сигурен дека се технички е дотерано. Откровението, трета глава, пети стих. Затоа оној кој победува, ке биде е облечен во бели облеки и нема да го избришам неговото име от книгата на животот, туку ке го признаам неговото име пред мојот татко и пред неговите ангели. Онај кој што победува. Откровение 3.5, четите го, ке видите. Ке биде облечен во бели облеки, Господ му дава нова облека, таа што сега повера, ние имаме, ама таму буквално ти ја даде. Облека се кой, що аз верувам дека да ми Ева предходно ги а пред да паднат огрев. Какво се свестия от еднъж какво падна огрев? <laughs> Голи свиния. Ели стои. Ели. Одеднаш ке се свистия. Абе, смешно е бе ама. Ама е, нели свестиве се. Биле голи. Какво пред това не биле голи? Дана тая облекена светост на светлината, чиста тая дълга. Замислите, скявате ли се от, от шо изплетеле? Опашала. От какви Видели ли сте отзади листовите на смоквата, шо имат? И напред. Такива какви иглички бъдете. От иглички. сега да, да ставаш интимните места баш такви моцкички. Разбирате ли? Не е вас приятно, не е ли? Е, па размислите, човешкото, човешкият начин да, да го имитира Бог и Божията облека и Божията защита е всеко път фалична. Со некакви си боцки и се мислиш нещо друго да не ти се Извинявам се, ама, ама да, живее Реално. Реално сте, баш Реално. А Господ ќе ни даде на сите оние кои ще се съчуват спасението. Дай кажи го вече и я да се насмеам. Да, три, нации трябва. За жал. О, леле, Господи, остани свет. Защо Господ ви за никого? Бог шо е любов, Бог шо е съвършено добър, Бог шо е свет, защо он би избришал некого от книгата на живота? А? Уху, майко! Ако е непослушен. Ако е непослушен, упорно непослушен. Со месеци и со години непослушен ако го затвърне толкова сърцето, ще ви бе, не бе, не бе, ни за Бог, ни за нищо. Да, бил е еднъж към книгата на живота, ама Господ вика, няма да го избриша, значи може да се бриши, така? Ау, страшна работа. Бог да избриши някой от книгата на живота. Има една друга работа, ще се вика хула на Духа Свети. И аз лично верувам дека хула на Духа Свети може да направи само некој што го познава Духа Свети, некој што го има прима на Духа Свети, некој што е наново роден верник. А уште повеќе ако сакате оние кои што зборуваат и ги виделе дарбите и силата и знаците, вкусиле што вика Евреите 6 глава од идните сили. Благословите. И кога тие се свртат се како земја што не дава веќе плод и не е за ништо друго освен за изборување. Баш сега сме у сезона кога се пада странищата. Мислите на евреите 6 глава. Луги ще ги вкусили добрините Божи, Луги на кой ще Бог им даровал. благослов връз благослов, чудо връз чудо, милост връз милост. И после това речат, ай, ай, црк, глупости. Я не одам црк. я ще там ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай ако стварно твоето име в книгата на живота остани свет. 1 Петрова е ден, 15 до 19 вели Туку како и светиот, мисля се на Бог, кој ме повека, бидете и сами свети во сето свое поведение, во сето однесувание, защо е пишено. Бидете свети, бидейки ясно свет. Какви сака Бог да бидат неговите деца? Свети. свети. Затоа што Он е свет. Нищо по-малко, нищо повече. Он ни я дава неговата светост, он ни я дава неговата правда. И ние това нещо трябва да го сочуваме. И ако ги нарекувате, ако нарекувате татко, не кој непристрастно го осуди всекой поединец според делата, помиете го с стравопочит времето на своят животен пат и да ви кажем, луѓе, живееме у времиња последни и векови у кои што Се помалце ќе има богобојазно, се помалце ќе има стравопочет од Бог, се полесно ќе биде хомосексуалците да тражат права и глупости да се прават у јавността и под црквите. Нека и нема време да ви кажам, вчера што се беше у црквите што се случувало. Глупости, глупости, глупости. Затоа не сакам ни најмалци и работи да се случуват меѓу нас. Нека секој да има доза на богобојазливост. Не онай страшно парализиран, него една здрава доза на почет. Почит, здрава почет. Да не грешам, Господи, да те сакам. Помените го, вика Прво Петро, помените го целият свой живот што е текла здрава почет, внимавайки на своето спасение, на светостта знаејќи дека не сте откупени, откупени со разпадливи нешта како сребро или злато од овој суетен живот што го имате наследен од вашите предци, туку со скапоцената кръв на Христос како невино и чисто ягне. Ако ние грешиме, ние газиме крвта на Исус Христос. Ако свестно избираме поново и поново да грешиме, като ще рече Димето пред малце, упорно грешение, ние плукаме на сето тоа, ние го подгазуваме сето тоа, што Христос го направи. И викаме, да, може сум запишан, ама... Ако стварно си запишан у книгата на живота, види некој што ќе биде променет, што ќе има свет живот, остани свет. Не постани, туку остани, ти си векел светен кој Христос те примал и изчистил, остани свет. И ако има и други работи, предай му ги. Боже, просто не сакам да ме менеш и от тази област, и от друга област. Уизлес, излез, е исто нещо, идеята дека може някой да биде избришан от книгата на живота, го пишува у Стариот Завет, кей Мойсей, кој се има молено за евреите за то, що го направиле златното теле, и кога се застъпува, застъпничка молитва, значи той е 32 глава излез, 32 и 33 стих, много лесно запомнение. 32, 32. Излез 32, 32 и 37. Вика, това е народ много греши пред тебе, сознатното теле, а сега прости им го от нивни. Ако ли пък не, тогаш избриши ми имена от твоята книга, во коя си ме запишал а Господ му рече на Моисей, онай, що сгрешил пред мене, него ќе го избришам од мојата книга. Да ви кажем искрено, не може да ја разберам тая любов на Моисей за неговиот народ. И аз съм се молил, аз я сакам Македония, аз ги сакам луѓето што тука живеат. Никош не би можел на таков начин да кажем, избриши ми мене, ако не ги спасиш нив. И аз не можем, признавам и не можем да се спорем с ума си. Дали това ме прави по-малко добър водач? Или свесен дека секој е во второто шо вика Господ, секој шо е направил и грешил пред мен, ке се отговара за своя греф. И ако упорно греше, taj ќе биде избришан од моите книга, не ти. За мене е само праслика на Исус Христос, Мојсе, тук. Затоа што Христос беше тай koji šo. Вика, ете на мене. И аз кидам пекол за нив. си сите грелни врз мене. Какво ме луѓе да не го Христос? Какво да не го сакаме? Какво да не му бидем благодарни? Какво да не се сакам църквата, што е телото Христово? Нема да му не дава, няма да не евангелизирам, не се мога, не, не, не. Разбираме ли? Много работа. Тя ги е, опс, нели, Аврам, Исак, Яков, Енокс, Ное, Сара, Мойсер, Рав, Давид, Самуел и некои си. Ангел. бил се пишам? ангел е Ангел е долу да пиша. Не, ангел е спаднал там. Не, не съм от това време. Запишете ги, читам и Йосиф и после. Ангел. И аз се стави там за всеки случай, ще не е пак имам връзка с тебе. Аз знам дека аз съм запишан. Слава Богу. И за това ви го изборувам. Ще казват с едно Павле Клавико, право коринтияните, да не ми проповедайте им на другите сами, а аз да бидам дисквалификуван, да отпадна от тръкът. Павле исто така е свесен. Мой се е свесен, дека некой може да биде, да, запишен, ама избришан. Заради собствените грешки, не заради Бог. Бог ще няма да дигне рация от тебе, се нека си жив на това планета. Па дори да не вече ми мало е сведощо на луги, умрени, па се покаят, много редки, възкръснат и свикам, Господи, во не е по теологията, во не е уред. Ама Господ го има направено няколко парти. Аз лично съм слушал какви се дошли. И за мен още е един доказ на невероятната любов, невероятната милост, че Бог е има за изгубените души. На логично са пропагали от нея, логично пекло и в последния момент кой викнат Исусе. И си викаш, чека бе малко, не е ли? Книга да завърши готова, кой се е покаял, покаял. Затоа, па макар и тие што се ударени, шлогирани, мозочен удар, срцев удар, лежат там прати, не можат уста да мрднат. Збори им, речи макар у себе, повторуй. Повторувай, кажи Исусе прости ми. Никош не знаеш кой той ке го сретнеш горе на небото и да ти рече фала. В последен момент, секунда до 12. Или 12 и 5 беше, ама Господ со неговата рака направи што направи. Викаме, не е според теологијата, ама заради милоста. Заради милоста Божја. Филипијаните 2.12 Затоа, мили мои, како што секојаш бевте послушни, јас така викам на црквата, затоа, мили мои, се кај на црква, како што секој пат бевте послушни. Не само кога сум јас тука со вас, туку кога повеќе сега, кога не сум велик кај вас, Градете го своето спасение с страх и трепет. Защо има е луги, ако не може да го изгубим спасението? Е, имам приятели, има луги, що са проповедали оваа църква, да не ви именувам кой се, що не веруват, дека спасението може да се изгуби. Ама ние сме мудри, не? Риват коските, месото. Коските, месото. Бираме, защото толкова е примаме. По-добро да бидам мудър, по-добро да бидам паметен, да опримам оно, що трябва да го и да си чувам място спасението, наместо да се опущам, аха, правиш, що сакаш, Господ простува, никой ще няма шанс я да изгубим спасението, няма шанс и Духа Свети да се ожалост. Правим, що сакам, ке си живявам. Какво се сакам? Но сакам, ке се молам, бе, що ме гали, кога сакам? Ке сборам, що сакам. Не е така. Не е така. Градете го с устрав, с е почет своето спасение. Утвърдувайте се. С страх и трепет. Юда веля, първата глава, 24-25, а оной кой може да ме дочува от од багење, онај може да ме задържи. Не сме ние тия, кои ще може да се сочуваме. Господ кой ще може да ме дочува, с опази до, од, од багење, да ме постави непорочни пред Неговата слава с голема радост. Единственият Бог, нашия Спасител, Исус Христос, нашия Господ и така нато нямаше место целия стих да остава. На Него слава, на Него величие. Taj koji še umre za nas, koji še ne spasi, koji še možda ne zapaze do kraj. Na Нашите minja остана там. Ако си спасен, остани свет. Остани свет. Ако си спасен, ако твоето име е в книгата на живота, що речеме? евангелизирай. се. Остани свет. Едноставни работи. Едноставни работи. Ами трябва да се практикуват. Айде да го повторим след това. А, ето, че Малахия, последния слайд, вика 3.16. Но оние, кои се боят от Бога, си вярват един на друг Господ гледа и го пази тоа. Пред лицето Негово се пишува спомен книга за оние што се бојат од Бога и го почитуваат името Негово. Пред лицето Негово се пишува спомен книга. Данијел пишува спомен книга. Затоа што на секоја служба се знае кој е бил присутен. Така да нема утре некој да рече Абе, ја беше на таа служба. Ајде да видим. После колку ми е оправдали плуите? толкова толкова пушаваме да окажем фала, да прашим една шала си Мичома. Токму то е. Не Бог некого ќе испуде човекот, сам ќе се испуде себе си. Не Бог ќе мора да брише човекот, толку ќе ги натрупа работите да Бог вика таа е грево. Да мора да се избрише. Ние не изключуваме човекот, сам се изключи. Разбираме ли? До сега, хвала Богу, не е морал да изпудеме, да изключиме някой, заради тоа што веќе гледаш ги. Можем да давам препорака, да. Мислам дека ти е по-добро там или вам. Ама луѓето само се изключат. Така да, спомен книга, ако ние покушаваме, има и фотографии сега Рики кој слика на всяко служба може да се види, значи и пишано да проверите. Е, Исус не кичка да видите, бил не бил. След това го правим за, за наша евиденция, не за да контролираме. Прозивали ли сме някой защо бил или защо не бил? Ако вашата совест пред Господ не ви кажува, що можем на дворешно да целуваме някой, дебе, дебе, дори. Биди тук, ако любовта Христова не те тера, по и сестите заедно се молиш и да бидеш там не може на сила. Ако твоето име е в книгата на живота, евангелизирай. Радвай се. Остани свет. Господ нека ви благослови да видим силни, заразни, радостни евангелизатори, кои ще очекорат светост силата Божия.